Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього каналу, за кожну підписку, вподобайку, за кожен ваш коментар та поширення. Української має бути більше. Нині ми продовжуємо читати збірку детективних оповідань Альфред Гічкок презентує. Стюарт Мелвін Камінський. Смерть букініста. Коли я увійшов до книгарні, Мартін Кіфер стояв за дерев'яною конторкою. Рідкі пасма чорного волосся ледь-ледь прикривали його лисину. Підтяжки, сіра робоча сорочка, невеликий животик. Одним словом, типовий американський букініст, у якого на кожен випадок була заготовлена відповідна цитата із книг найвідоміших письменників. Кілька хвилин тому минула дев'ята година вечора. Настав час зачинятися, але кіфер завжди залишався до пів на десяту. Я знав про кіфера багато чого, оскільки проводив довгі години у цій убогій крамничці, де панував застоялий запах старої шкіри та пожовклих сторінок. Він неохоче глянув на мене поверх оправи своїх біфокальних окулярів, відірвавшись від улюбленого заняття читання томика віршів. На його фізії відбився повний набір звичних для нього відчуттів підозра, неприязнь, а згодом і роздратування. Коли я причинив за собою двері, Кіфер тільки похитав головою і знову втупив погляд у книгу. Почувши, як клацнув замок, він прикро зітхнув. Твоя мати каже, що тобі дали роль у якійсь постановці в екрані. У Детройті, відповів я і поки що не дали, тільки збираються. Ну, гаразд. У мене був важкий день, Бартоне, і я не налаштований на розмови на теми, чим ти мені зобов'язаний, або як ти ставишся до Луїзи. Кіфер зняв окуляри, протер ніс і знову поклав на нього окуляри та, звівши очі, побачив у моїй руці револьвер. Відклавши книгу, він схилився над конторкою і почав спокійно щось писати на жовтому аркуші паперу. У мене револьвер, сказав я. Бачу. Він продовжував писати. Я вже вимкнув кавоварку, але гадаю, на чашку там, мабуть, ще залишилося. Налий собі і забирайся звідси. Як ти думаєш, чому я прийшов? Кіфер якось невизначено гмикнув. Чи можеш ти бодай на секунду Кіфера уявити заради інтересу, що я це він? Він? перепитав Кіфер із якимось важким зітханням, яке мало дати мені знати, наскільки ж йому огидна моя надокучлива присутність. Він, Убивця книготорговців, поточнив я, підступаючи ближче. Ні, не можу. Навіть на секунду. Він закінчив писати і знову підвів погляд на мене. Двох книготорговців, власників невеличких книжкових крамниць, які спеціалізувалися на тому, що вони називали раритетами, убили минулого тижня. Це я їх вбив. Вілінський Томаса? Ха. Скрививши обличчя, кіфер тільки гмикнув, натякаючи, що, мовляв, дитячі фантазії його пасенка не заслуговують навіть на повноцінну насмішку. Щоб ти знав, Вілінський важив не більше 120 фунтів. Мені довелося підійти до нього в притул, аби вкласти з першого ж пострілу. Я зробив іще крок до нього. У трибюн ішлося, що йому було 82 роки, але виглядав він набагато молодше. А ось Томас, як мішень, був набагато більшим. Застав його під час ланчу, коли він розправлявся зі своїм буріто. І знаєш, коли б я стояв до нього впритул, як до Вілінські, то мене б забризкало вареними бобами. У тебе якесь похмуре почуття гумору, спокійно сказав Кіфер. Наскільки я розумію, кави ти не хочеш. Тоді вимкни світло і причини за собою двері. Тепер я стояв від нього за декілька футів і не зводив очей. Люди, які бачили нас разом, уважали, що ми батько і син. На те були свої резони. Кіфер дійсно був схожий на мого покійного батька, і я не сумніваюся, що саме з цієї причини Луїза вийшла за нього заміж. Я дотримуюся певного порядку дій, продовжував говорити я. Вілінський був вранці. Томаса я вбив вдень, а ти будеш увечері. У кожному випадку абсолютно інша зброя. Наступна жертва розлучиться із життям опівночі. Я намітив Френсіс Фонсеку. Що ти думаєш? Кіфер спокійно відійшов від конторки і зняв з вішака м'ятий сірий піджак та пошарпаний креслатий капелюх. Колись він всіх переконував, що свого часу цей вішак належав Вільяму Діну Хоуелу. Жінку? запитав він. Ти порушиш систему. У цьому і є вся принадність, сказав я, спостерігаючи, як він одягає свій піджак. У різних варіантах системи. Ну, і з чим же ти тоді будеш виступати на біс? Ні з чим. Вона буде останньою. Усіх їх я вбив лише для того, аби прикінчити тебе і лишитися поза підозрою. Ось тепер кіфер заціпенів, глянув на мене, і цього разу у його погляді не було презирства. У детективній літературі трапляються такі ситуації. Ед Макбейн, Вільям Байер, Ардіс у літературі, перервав я його. Бувають. Але не в житті. Іди додому, Бертоне. Нам немає більше про що розмовляти. Кіфер обійшов конторку і глянув на двері у мене за спиною. Торгова площа була порожньою. Я прийшов не розмовляти, кіфере. Я прийшов, аби убити тебе. Я підняв револьвер і зробив крок назад, перегороджуючи йому шлях до дверей. Цього не уникнути, як не можна зупинити час. Я або вб'ю тебе, або вічно страждатиму від приниження. Але, але це. Ось тепер він злякався. Він позадкував. Забирайся звідси, негайно. Проте паніка у його голосі видавала. Він аж ніяк не настільки впевнений, як намагається здаватися. Занадто пізно, промовив я. Кіфер схопив декілька книг, що лежали у кошику ліворуч від нього, і притис їх до грудей. Я ретельно прицілився. Він мимоволі допоміг мені, застигнувши на місці. А тоді я вистрілив. Кіфер звалився на ознак. Капелюх відлетів вбік, а Роберт Форстер ліг на бродячий місяць. Я підійшов до дверей і клацнув вимикачем. Світло ліхтарів із торгівельної площі пробивалося крізь вікна. Кіфер видав неприємний звук. Він нагадував гоготання Дафі Дака. Підійшовши, я опустився на коліна, взяв затиснуті у нього в руках книги і застиг у очікуванні. У мене було просто величезне бажання всадити у нього іще одну кулю, але мені не хотілося здіймати зайвого галасу і тим більше дуже не хотілося порушувати порядок дій. Розумієте, я не вбивав ані Вілінські, ані Томаса, але саме їх вбивства надихнули мене. І якщо той, хто прикінчив їх, найближчим часом не дасть про себе знати, мені дійсно доведеться застрелити Френсіс Фонсеку. Я став навколішки поруч із Кіфером поки остаточно не переконався, що він мертвий. Мене вразило, до чого ж легко виявилося відправити його у інший світ. Все відбувалося як на репетиції, коли всі дії ідуть встановленим порядком, хіба що із невеликими змінами, які необхідно вносити останньої хвилини. Насправді ж, усе було набагато простіше. Я спланував свої дії. Я зробив репетиції, підготувався, і ось все завершено. Тридцять років Мартін Кіфер знущався над моєю матір'ю, висміював її і обкрадав. Вона вступила у цей шлюб молодою вдовою із десятирічним сином на руках і поступово перетворилася на залякану самотню істоту. Мій батько залишив матері більш ніж пристойні статки, і я сподівався, що зможу цілком віддатися своєму покликанню замість того, аби торгувати взуттям. Але із кожним роком колекція кіфера зростала, а рахунок моєї матері та її рішучість зменшувалися і зменшувались. А мій талант припинив рости і розвиватися. Я щасливий, що розрахувався з тобою, приятелю Джонні. У кращих традиціях Марлона Брандо промовив я над трупом кіфера. Ну, все ж таки я актор. Вийнявши із кишені пластиковий мішок, я кинув у нього чотири книжки разом із револьвером. Тоді підвівся. Спокійно, іще спокійніше наближається кінець першої дії. Завіса, оплески, зацікавленість, розмови за кавою і цигарками під час антракту. Як? Хіба цей молодий чоловік Бертон Тейлор не чудовий? Просто юний Джеймс Стюарт. Уже далеко не такий молодий, подумав я. Чимало води стекло. Я відтягнув тіло кіфера за конторку і нахилився до телефону. Через брак світла мені довелося мало не вткнутися у нього носом, набираючи номер Луїзи. Вона підняла слухавку після третього гудка. Ало? У її голосі було відчайдушне бажання, аби на іншому кінці лінії нікого не було. Привіт, Луїза, весело сказав я. Насправді чистий Геррі Грант. Привіт! Це я, Бертон. Мій син? Він самий. Вранці я виїжджаю із Детройта. Це чудово. Будь обережним за кермом. По приїзді я хотів би порозмовляти із тобою і кіфером. Я не думаю, що це гарна думка. Я буду суцільна чарівність. Попередь його, що я приїжджаю. На добраніч, Луїзо. Що ж, могло бути й гірше. Більшу частину ночі мені тепер доведеться добиратися до Детройта, і на сон залишиться лише годинка друга. Я розрахуюся у мотелі і вирушу у зворотній шлях в той час, коли Карін, помічниця Кіфера, точно уже виявить його тіло. Своєю сорочкою я витер телефонну слухавку і встав, кинувши останній погляд на кіфера, який тепер нагадував маріонетку із постановки «О наш татко, бідний татко, яку я грав у Кенноші у 1981-му. Хтось стояв за дверима вдивляючись у темряву за скляною панеллю. Побачивши мене, він постукав. Закрито, сказав я хрипким голосом кіфера. Це дуже важливо, відповів чоловік, намагаючись роздивитися мене. Вийти із магазину можна було тільки через ці двері, і я повинен був змусити його забратися геть. Завтра, вичавив я. Лише хвилинку, змолився він. Тільки запитати. Запитуйте. Ви Мартін Кіфер? Так. Уже пізно. Я не можу кричати з-за дверей. Приділіть мені лишень хвилину. От лайно, дідько, прокляття. Ну, гаразд. Ти актор, тож доведи своє вміння. Нахилившись, я навмання намацав капелюх кіфера, насунув на очі його окуляри, сунувши на кінчик носа, аби дивитися поверх них. Цього було досить для перевтілення. Я спостерігав за Мартіном Кіфером 30 років і вже кого, кого, а зіграти його зможу легко. Прихопивши мішечок із книгами і револьвером, я сутулився і попрямував до дверей. Прошу вибачення, що так пізно, сказав чоловік, коли я його впустив. Ви запізнилися, втомлено вичавив я. Приходьте вранці. Мені всього кілька книг взяти. Я плачу готівкою. Вранці я ніяк не можу вранці. Він був приблизно моїх років, ну, може, на рік два молодший. Такий собі невисокий тип у елегантному костюмі і стекою у руках. Послухайте, сказав я, щосили намагаючись зображати кіфера. Послухайте, у мене був дуже довгий і важкий день. На аукціоні я впустив із рук повне зібрання Кларенса Молдорфа, і хтось поцупив у мене з під носа справу про вбивство єпископа. Я не пригадую, аби ви телефонували або про яку саме книгу йшлося. Ви казали, що у вас є першодруки з автографами. Мені потрібен подарунок для матері, пояснив він. У неї день народження. Сьогодні ввечері. Залишайтеся на місці, сказав я, тицнувши у нього пальцем, аби йому не спало на думку зайти до мене за конторку. Кивнувши, він втупився у мене. Я акуратно переступив через труп кіфера і попрямував до шафи із раритетами. Вона була замкнена. Я опустився на коліна, попорпався у кишенях кіфера і знайшов зв'язку ключів. Коли я підвівся, я побачив, що відвідувач зрушив з місця, хоча й не набагато. На зв'язці був тільки один невеличкий ключ, що міг підійти до замка шафи. Намацавши його, я відчинив дверцята. Я я дуже ціную вашу увагу, сказав він. Щось буркнувши, я витяг декілька книг. Чи можу я увімкнути? Ні. Зупинив я його, коли він попрямував до вимикача. Я не хочу більше візитів клієнтів і весь свій товар я пам'ятаю. Відкривши першу книгу, я примружився і прочитав. Як здобувати друзів і впливати на людей? Підписано для Сіґрід. Дейл Карнегі. Ні, сказав він. Гаразд. Острів пінгвінів Анатоль Франс. Убивство Роджера Акройда Агати Крісті. Чудово. Берете? Ні, я. Я хочу з'ясувати, що у вас іще є, а тоді вирішу. Я назвав йому Філіпа Вайлі, Аніту Лоус, Філа Ріццуто, Едну Бест і Віла Каппі, поки нарешті не дістався до Пейтон Плейс Грейс Металіос. А як вона підписана? Джорджет